Mas Udo ben munggah panggung. Yo, kaya ngapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mereka melalui masuk deh keluar sore Masuk keluar iye iye iya iya iya ho ayo bikin yang iki iso nengerti nengerti riko hang wis ngelali Sun Kedong wis mekar Riko ngelali Wilujeng Dalu, Bulimbo. Wilujeng Dalu, Bucange, Bulimbo. Iya. Wes. Alhamdulillah sakit sowan wonten mojaro, Lembang Dalu punika. Yeah. Alhamdulillah pripun kabaripun Bucange? Alhamdulillah saya panjenengan. Pikantuk pengesu penjenengan sehat walafiat mboten enten alangan sunggal punapa. Amin amin. Sing penting dipun paringi seger sehat Mas Yudo. Leres. Dasar dipun paringi seger sehat, punya jiwa semangat. Betul. Nah semangat itu. Semangat harus tetap membara, harus ditanamkan dalam diri kita. Semangat okay. 45. 45. Nyambut gawe aja nganti leret, nyambut gawe aja nganti kesel, kerja, kerja dan kerja. Betul. Tanpa semangat aktivitas tak akan terwujud. Betul. Nah. Maka dari itu kita harus selalu semangat, semangat dan tetap semangat untuk mewujudkan masyarakat tulung agung ayam tentrem mulyo lanti noto. Meligine mau jarum bengi ke kemarang adani bersih desa Mas Yudho. Muga-muga apa sing dadi niat kajati warga masyarakat mau mligine Mbah Lurah sak prangkate tansah diijabah dening Allah taala. Amin. Metepi adat leluhur ingkang sampun lumampah wonten ing Desa Mojoarum tegesipun metepi bersih desa. Naluri nalar ingkang kedah dipun uri-uri sedaya warga Mojoarum. Merupakan agenda rutin yang sudah bisa ditinggalkan bagi warga masyarakat Mojoarum betul tentang bersih, bersih desa. desa. Tujuanipun apa Mas Yudha? Tujuanipun ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit, adoh saka memolo, adoh saka bilahi caketo ing kawilujengan, katentreman lan kabahagiaan kabeh warga desa. Hmm. Eh, diparingi karaharjan lahir lawan batin. Kang tujuane ora ana liya, kabeh diparingi seger sehat, gampang lek golek rejeki, tutung le momong warga-warga mojo arum. Nggih. kawilujengan katentreman lan kabahagiaan mugi tansah kajiwa lan kasariro dumateng sedaya warga masyarakat Mojarum awit pandunganipun para pini sepuh lan pengestunipun sedaya ingkang kepareng rawuh. Nah niki wajib dijunjung tinggi wajib nah. diatungi jempol mriginipun warga Mojarum. Krana napa? Nginipun junjung adat widi kang sampun kalampah kados ingkang sampun kalampah. Eh, Wadhe. Meneng ta omong eket, Mang. Sewengi ngomong ora kesel. Ya karepmu ya arek piye, Ndang? Aku ki lagi menyampaikan visi misi kowe kudune ngrungokne kok malah. Lah ngrungokne lho sampe kelekaran lho, untung ra rokokan aku ning kene. Lah karepmu piye? Ora ning ngono lho Pak, mbok dak omong bareng no mosok ra iso to. Oh, ngejak omong bareng. Ning sing atungi jempol setunggal Mas Udo. Pripun? Mbah Lurah sak perangkate ngagem kejawen, wah jangan luar biasa. Hebat, patut tinulat, patut dipun contoh sedaya para warga masyarakat. Mojo hebat luar biasa. Antusias kabeh, semangat kabeh panitiane sak wargane. Wah, nggih. Luar biasa. Oh, Pak Minto. Guyub rukunipun sedaya. Ya, krik tenan bocah iki Jak omongan ora kena iki Lah karepmu piye, Ndang? Aku tak omongan karo dalange lho, Pak. Ya ngomong wis, Ndang. Paminto. Kulo dipun timbali ngriki supados menghibur warga masyarakat Mojarum wonten agenda bersih desa Majuda. Nggih. Niki mengki kula jenengan kedah saged sayuk saeka sae kati, anggenipun nunggalaken cipta rasa karsuran karyane niki kagem warga Mojarum. Leres. Saya dipun rawuhi Bapak Bupati Tulungagung, Bapak, Bapak Sari Mulya lan Bapak Marioto Birowo. Nggih. Kila kila niki nunggalaken tekad menika tak bacok lho, sesuk tak bacok lho kemalan iki. Randang. nyo nyolo, miki tak kei telu. Wes, wes, wes kono ngomong. Wong enek kancane ngomong atik raul. Entang ngomong wis kene rene padha ditanggape kancane. Ya entang to sahabat ta sing anu. Aku meneng kono randang ngomong bareng aku ngomong kono nesu. Lho ora ning ngono kancane apan ngomong. Oh, mau-mau ya wis sakai kesempatan wis randang ngomong kok. Lah iya. Nek kancane iki ngomong kurang menang nek kene meneng, dah ngomong kok dadi ngono. Sorry bos, sorry sorry. Heeh, wis dah ngomong. Jenenge greget saut saur manuk ya ngono kuwi, kudu hmm. ngerti papan gawa empan. Nek kancane meneng ya ndang langsung disaut awakmu ngomong, nek awakmu ngomong aku tak sing meneng. Dadi sak rombongan iki sambung rapet. Lah. Jan grup gendeng kene iki sisi. Lah piye ta? Lho kancane ape omong disaut kene kene ngomong disaut kono. Sampean gelem tak sauti sitok-sitok. Angel sisi omongan karo awakmu. Wis meneng ae ya, wis. Wis Mas Yudo meneng. Nggih. Kula nggih tak meneng. Meneng. Penonton meneng. Meneng. Yoga meneng. Meneng. Percil ben ngomong dhewe. Nggih, kersane. Karuan. Wong dialang kok ngono tanggap iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du la haula wala quwata illa billah. Acara menika acara wonten desa Mojoarum nggih menika apa oh, nek tulisane no Pak minta. Acara napa minta? Ndak ngerti aku. Acarane gak ngerti aku. Dados nih mawon masyarakat Mojarum, dimen dados masyarakat ingkang mm, apa Pak Dawe saya? Sakarepmu ngono to. Masyarakat ingkang sakarepmu. Mbok pilih wonten lepat kula sak keluarga. Mbok pilih kula nggih lepat. Kula nedhi pangapunten ingkang agung. Dados monggo to sarang-sarang dipun ramekne wayangan dalu punika dibong dalang ini gila-ini lho niku lho. Pak nesu nesu. Wong nesu wong. Diwe kesempatan nesu, ora diwe kesempatan nesu. Wong iki kudune memanfaatkan momen sebaik mungkin karena kesempatan itu tidak akan terulang ha, lagi. Wis dikae kesempatan awakmu tak kon ngomong, apa to visi misimu, apa to sing arep mbok omongke wis tak kae kesempatan, malah kowe cengengesan. Lah visi misi ndi wong dhuwit rong cekel visi misi kuwi to iki? Ya kuwi marai. Lah nyapa ta? Lah paling tidak ning kene iki bersih desa. Apa sebabnya kok bersih desa? Bersih desa iki karepe piye? Nang apa apa kok neng wulan suro lha kan nah, kudu tujuannya apa wong kok ora paham blas desa niku nggih rupane kaya takir plontang rupamu kok cicuk dawet ngomong nek kancane kowe rumahku bersih desa niku ngresiki desane oh desane didol hmm. Maksudnya diresiki wonge iki lho, Pak. Oh, kon transmigrasi oh. kabeh. Kon pindah kabeh. Pindah transmigrasi. Wah, eh, wah. Maksudnya penyakitnya iki lho. sing ning jero wong lho penyakit didol adoh adoh dilaki ngono lho sukerto lho hmm, terus nah dadi awake dhewe lek sura ini ulan sura iki carane piye nomor siji Apa? tirakat kudu digedhekne lho iya ta iya ta wong tirakat ki pusaka utawa gamane wong Jawa ki tirakat mbah-mbah biyen tau omong aja nganti mangan ning isor longan turu bantalan merang mangan ning isor longan ki tegese longono nekmu mangan kudu betah luwe turu bantalan merang merang mereme sing arang-arang kudu betah melek tirakate wong Jawa nek pengin kasembadan apa sing dicita-citakne kudu betah luwe kudu betah melek mlebumu ning gede ngono ki caramu kok iso mlebu GD remekno awakmu ora tau turu ora tau badhok lha tara jenenge tirakat e Eh, tirakat yang ngono kuwi betah luwe betah melek loro mah kowe akhirnya terus lambungmu gak kuat akhirnya apa loro mah loro mah e penyakit paling gampang ditambani kok piye pak apa penyakitnya? loro mah pindah gitu lu lah kok iso lah kan wis gak loro mah piye to maksudmu awakmu sok su angel to mah sing angel iki kowe maksudnya loro mah kuwi lho pengen gak loro mah pengen pindah gitu lu apa etan omah enak kula nomah no terabis dengkulmu bongko kowe kok rumah sakit iki lho Mbah Lurah Mbah Supani lho Mbah Supani iki lho Mbah Pani lurah paling lurah paling irit ya iki lah kok iso lah piye omahe cedhek ning kantor mlaku tok ra nggih bensine teko san <laughs> kowe rumah sakit ya wong hebat tok e, wis disengkuyung kok e. mulane suguhane ya enak masakane ya pepet lah weruh sing masak sapa sapa iyah Yalah yuyah tadi bahasa hmm, mm hmm, Komplit. Tukang kopi ya Sun karo Mimin. Tukang eh. pijet sing apik. Sapa? Sadik. <laughs> kula niku apa lho kula kalih wangi kaya limbat ngono Dik Sadik. kula niku kalih Bapak Lurah niku pun kelet ngeten lho. Pun pun plek pokoknya. Nah, jaman teng Kalimantan batu bara niku kula ngertos ya. Oh, oh, oh, Jadi oh, oh. sejarah Pak Lurah zaman batu barang ngerti awak sampai watu kerikil, watu kerasak baru aku paham kabeh. Sing apik hmm. batu ginjal. yang ginjal ngawur sobat mikil aku kene kene kuwi suwi lho Pakdo ning warga masyarakat Mojoarum Mojoarum iki mulai gedhe cilik lanang wedok enom tuwa manunggal dadi siji manunggalake tekad manunggalake rasa bentake mung nyenyuwun marang panguasaning Gusti hmm. awet wulu pametune bumi sing melimpah ruah awet keselamatan lan katentreman sing ditampa para warga akhirnya dianakke pagelaran wayang kulit ki wujud rasa syukur, syukur. Iya. Hmm, ngerti, syukuran. syukur. Syukur apa? Ngerti ora wong syukur? Ngerti lah wong kesandung syukur ora bongko blok goblok piye Pak? Wong iku kudu iso mbedakne antarane syukur karo syukur. syukur. Nek syukur ki nyukurne tapi nek syukur ki gedekke apa kuwi rasa panarima, panarima ning gone Gusti dalile la in sakartum la azidannakum wala in kafartum in adzabil sadid pucet kowe ora tekan ya ya sepura anggere aku ngomong arab mesti kupingmu abang padane kancane iki jin apa piye kok rong samu kok ora ora sok sapa sing gedheke rasa syukur marang pangwasaning Gusti bakal ditambah nikmate hmm. sok sapa sing kufur ora gedheke rasa syukur bakal nampa adab sing pedih kuwi rungokno ya sepurane lho Pak aku ora ngerti lho Pak apa meneh bersih desa bersih desa bersih desa Anando fatuminal iman kebersihan adalah sebagian daripada iman. Wong resikan ini penting. Lah aku ya resik no. Resikmu apa? Lah aku sembarang resik lho Pak ning omahe apa lho sing enek ora enek belas tak doli yo. Saking resike. Resike ora resik iki. Lah duwe STNK loro wek marane ya tak ijolne wis ana. Jenenge ra gablek apa-apa. Lho Mas Yudo. Dalam Iki ana pundutan sangka panitia. Napa? Nah, tak wacane iki sangga Panitia Bersih Desa Mojo Arum. Ha. Kanjenge Bupati nggih rawuh nenggani piyayi sing hebat sing merakyat cedhak karo rakyate manunggaling kawula Gusti ki ora ana liya manggone ya ning Tulung Agung. antarane pejabat karo rakyat iki manunggal dadi siji hmm. akrab. Hmm, gila gila gila gila. Roh ora kowe. Mulane yo aku mung meling ya Dik ya. Apa, Pak? Cara numpak bis wis rasah ganti liya-liya sopir ya cukup iki ae. Wis pengalaman, Dik. Iya, iya. Lah nek golek sopir ora pengalaman nek neraki kono-kono, engko nyalahne kancane. Lah iya. Alung sopir ya sitok yo njang ndang diterusne ae. Lah penumpange aman. Aman aman wis to. Wis roh dalem. dolane rambu-rambu ngerti yo e. iki mandek iki terus wis paham paham hmm. Mulani iki ngene sangka panitia Mas Bocil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panyuwunipun kanca-kanca panitia, Bapak Bupati kasuwun nyumbang lagu kagem menghibur masyarakat desa Mojoarum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanda panitia bersih desa Mojoarum. Nuwun pangapunten Pak Minto kalau kritik sekedap. Panitia Mojoarum berarti ya kurang jeli, Dik. Kurang jeli. Masa nyumbang lagu tok ya duit barang. Pak Do, Pak Do. Pak Do. Bocange, bocange. Bocange. Dalam. Jadi mau lagi keluar kota barusan uh, eh, pulang jadi Tak wakilnya Pak Camat eh, nyanyi ya. Pak Camat ya? Pak oh, Camat ya, kenapa-napa hmm. paling tidak Pak Camat ya suantene saya. Hebat. Nah iya tuh paling enak, pari ditutuli pitik dek. Pak? Pak Sahri kalau nyewon duit. Dados menika ingkang keparang minangka susulih Bapak Bupati, Bapak Camat nggih iya, Bapak. Nggih, Pak Camat ae. Eh. Ngendang ta. Nggih, nuwun sewu mbok menawi seklimah kali klimah wonten dawuh saking panjenengan Bapak Bupati magepuan bersih desa kagem warga masyarakat Mojo Arum sekedhik kemawon seklimah kali klimah eh, saking panjenengan Bapak Bupati. Nggih. Pak Bupati paring eh, dawuh. Kula ndongakne mugi-mugi warga masyarakat Mojo Arum niku dengan bersih desa niki dijauhkan dari malapetaka dari bala amin amin, ya, amin. dimurahkan rezekinya amin ya, diberikan kesehatan amin diberikan umur panjang amin jadi dalu niki Nggih, di samping bersih desa ketok ya meresmikan balai desa niki. Nggih, menika balai desa penembe rehab enggal menika Pak. Hebat, hebat, hebat, hebat. Ini Mojarum niki sangat istimewa an Mbok Cange. Nggih. Biasane mojo itu kan pahit. Nggih. Lah iki mojone arum, dadi mojo sing istimewa. Oh, Jadi nggih, nggih. Baune harum dan juga enak kan gitu. Eh, Jadi biasanya mojo kan pahit. Tapi iki ngene mojo harum, padha karo Banyuwangi lho nggone sing kodok cilik lho. <laughs> Pak Sari. Kodok cilik sinten ta Pak Sari? Lha kodok cilik kancamu kuwi. Sinten? Pasarina pon. Iya ting aku ngrasane pasarina. Ngerti ban kodok cek cilik to, Dik. Ya angklik percil lho goblok. Jadi <laughs> iki mong ngene Mbok Cange jadi. Nggih. Uh, saya merasa sebagai pelayan masyarakat itu meskipun capek uh, ketika masyarakat saya harus hadir dan itu bisa menyenangkan warga tentunya setiap saat saya harus hadir di tengah-tengah mereka. Siap, siap, itu. Mereka sangat pangajeng-ajeng pun warga Bapak umpami panjenengan dipun suwun rawuh, lek panjenengan mboten rawuh sangat kecewa yang sangat luar biasa. Nggih, padha padha karo Mbok Cangik kan. Mbok Cangik ya pelayan wargane Pak. Pelayan warga. Jadi nggih, nggih. Kudu lek enek wargane sing Loh. membutuhkan pengayoman tentunya harus siap siaga. Kan? Nggih, nggih Bapak, nggih. Nggih, makatan mawon ah, niki sing kula ken makili Pak Camat mawon. Ale Pak Camat. Pak Dan Ramil ya iso oh, siap, ya iya, monggo Bapak iya, Camat minggah, datang panggung. Inggih, monggo Bapak pun nembang lewonten dawuh-dawuh nyumanggaken dhateng panjenengan. Sugeng dalu Bujangge. Inggih wilujeng dalu Bapak Camat nggih. Izin Bapak Bupati eh, kami juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas eh, masyarakat Wajarum dan juga warga masyarakat sekecamatan Gundang atas beberapa program pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Gundang Mudah-mudahan dengan kita sering berterima kasih, saya yakin dan seluruh rakyat masyarakat yakin pasti program-programnya akan ditambah. Kalau tak. Nopo lagu nih? Monggon dan, silakan dan. Eh, lagu nih, nopo? Pak Mario ya. Nopo? Siap. Waduh, kok tangga? Temannya kakak saya. Oh. Kapten ya. Oh loh. Kakak saya juga kapten. Oh, kok iya? kapten bal-balan. Mat. Aja aja salah pilih. Aduh, aja salah tampa. Aja salah. Oh. Siap, siap. Hey. Aja salah tampa. Nggih. Aja salah tampa ya. Oh, hmm. ini duet ya, Bos ya. Duet kali sinten nuwun sewu. remenane kali sinten jenengan? Pokoke Pokoke mboten sing pojok niku lho, niku nah, kadang kula niku. Kali pokoke pun bekase Pak Dan Ramil wau mungkin. Loh, bekase Pak Dan Ramil sebuti. Pak Dan Ramil iya. niki Pak. Pun bekase Pak Dan Ramil. <laughs> Mate sebuti jenengan milih niki. Pun jenengan milih. Niki 350. Mumpung sih anget Pak niku Pak. Nggih, niki 350, 250, 75. Niki lho lagi murah niki. Tiga gangsal Pak monggo Pak. Nderek-nderek bucangit. Yo kancan ono salah siji, Nduk. Eh, Sapa? Iya, iya, Dek, Dek. Eh, kene ya. Lilis, Lilis. Lilis, ya Lilis. Lilis, kancan Lilis, ah. Ayo dek Lilis ya. ya. Salah tompo. Yo, dadi. Yo. Sekar gaduk. sampun toh. Oh siap-siap. Siap-siap Pak Camat. Elok banget. Derek berpartisipasi Mas Percil. Oh nggih. Pak Camat. Berpartisipasi ya iso. Ikut memeriahkan, ikut meramekan. Meramekan. Wah candi hebat tenan Mas. Siap. Coba kita wacane mboko siji pamundhut gending. Nah. Saking Bapak Haji Ahmad Royan SE, pembina PAC GP Ansor Gundang. Selamat atas terselenggaranya bersih desa Mojoarum. Semoga tetap manunggal menuju masyarakat ayem tentrem mulyo lan Amin amin amin. Nah, request selawat badar. Oke. Nah, ya, Kagem Pak Dalang Minto Darsono nyuwun gending selendang biru saking Haji selamat Widodo lan Buso Sewanti Jayapura Papua. Nah. Nyapol mungkin. Keluarga besar Mbah Dalang Masis Gondo Utomo kagem Mbak Dalang Minta Darsono nyuwun gending mari kangen caping gunung jenggleng saking kula Brigadir Bayu Firmawan. Dah dah wis dah. <laughs> Sepunten nih, sepunten. Wonten kangge kanca-kanca saking kula. Lho, pripun Pak? Mboten kula mboten ngerokok ngoten niku. Saestu. Saestu. Nggih matur nuwun nang ngaten. Wis jalan mulih. Aja ngono. Dik. Yen pangapunten kangge kanca-kanca saking saking kula. Ah, wis kok diengkulmu kowe <laughs> kok. Enggak maksudnya lantaran aku. Nggih. Iya, heeh. Eh. Seket-seket ya. Iki lho dalane. Ngono nek dalane. Hmm, oh, ngene. Nggih. Mangga dilanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur. Waalaikumsalam. Ijin dalu Siap. Kula Mbah Janun atas nami panitia ngaturaken sugeng rawuh. Kula nyuwun gendhing dandeng kula tumbal-tumbal kelajengaken aja lamis. Wah, cocok. kalih memanik tiga gubuk asmara. Matur suwun saking kula Mbah Janun. Mbah Janun. Heeh. Tandang kula bolak, Dik. Iki semene lagu engko yo diaturke. Siap. Coba kowe ngedekno sinden papat wae. Lo kathah men, kathah men to, Bos. Ya ben rame. Oh. Mbak Luki, Mbak Lilis, okay. Mbak Imas, Imas. Mbak Mujati. Wah, cocok iki. Hmm. Iki to, Bos. siji, loro, telu. Niki. Papa. Nah, iki sing niku sing siji loro, Mas. Nggih. Mbak Ana dituntut tawon dadi kene wajahe ketok nduwer kae. Lek <laughs> seneng aku lho. Ayo mlone tak kandhake ra iso nderek. Wis telung bengi ra nderek sing abuh wajahe. Lambene nggih sing dituntut tawon nggih. Niki lambe putih. Lambe sing putih. Lah, lah. Aku kiye Pak Dol masuk iya. iya iya wis tak Wah. Mangga iya. mangga mangga. Nah, yo iya, lu. Iya, kimas Mbak Mujati. ada kalau nak kresek. Namung sekawan niki nggih. Sekawan. Mboten tambah setunggal. Ndak. Sapa? Niki lo kira enak kula sitok. Eh, iku kuwi penyanyi dangdut. Walah. Oh, kuwi penyanyi dangdut. <laughs> Ya aja wani-wani ya, karo kuwi. Mboten mboten. Kuwi ngono penyanyi. Dalange dalange rawani kendel dik bareng ditutne. Heeh. Jajal ning ngene ra Wah, iki lho hebat. Hmm. Bengi iki aku iso bebas. Lho nopo Bos? Oh, ala ala kero bae kalahe karo sing wedok ya. ya. ngono lak ngomong nun sewu lho lerane buke kan. Lho mak lampir ra melok ngono terus piye? Wong wedok di mak lampir mak lampir kan ya apik, Pak. Ora usah obong-obong. <laughs> Acarane, Mbak. Mbak Mujati ditoto Mas Yudo. Madep kulon, madep kulon. Ngulon endi to, Bos? Ala ala. Kulon ora roh. Didono etan tak diduwi kulon. Oh, kok ya ora roh. Sikile tengah nang ngarep. Sik sik sik, dadane, dadane. Wah, tangan dipinggang pinggang. Eh, eh. Sik, dadane. Masa tangane dikitek kok, Dik. Apa? Oh, cantengen tak kira. Ayo tangane dipinggang pinggang kabeh. Ya, eh, ning iki tak suni tembang ular kambang. Ular kambang, ular kambang jineman kok. Iramane digawe dangdut rancak, Mas. Oh, oh Aja oh. medo dhisik dipirsani. Walah sekar gadung kok. Ayo, rada degek Eh, rada ngene. Eh, gila rada eh. benane sitok-sitok ora kena iki. Iya. Yo, kaya eh, apa? Eh, aja mbok enek-enek keri kancane. Wis ini ini lho, buat Pemanasan. Ayo, sing temenan. Jamak Jel percil. Apa? Sindan siji, loro, telu lho gak enak suarane. Iya, Bareng iki suarane pyoh pyoh. Eh saya saya saya tak benane Pak Yudo. Ayo posisi tetap. Nah itu tak ra gelem benane. Posisine lho posisine. Iku aja umek kalau kancane keri. saya saya Sik ne. Iki rada ah. Wah, iki lho padha masuk iki. Masuk. Ya jelas sapi, Dik. Kuwi kenal pote dibedah. Mas Yudo, iki gerane dengan cara menjahit tapi dengan putaran jam. Oke, oh, siap. Siap, hmm. siap, siap. Muter, Dek, muter. Yo, ya, Luk. Untuk degek. Asik, asik. Belakang. Wis ubah pangkat ngono terus. Ya. Sip, sip, benekno Dik, benekno Dik. Iki lho. Sik sik sik sik. Iki lho minger terus. Lah sampean minger-minger rene kok. Ya omongi pengen goyang kancane lho keri. Nah, bokonge diangkat. Bokong. Eh. Iki kenal pote dibedel, Dik, suarane. Iya iya. Iki lho padha klepet dol kita sing iki. Lah, lagi lho akine sik anyar. Iki malah sekoke sing kiwa mati iki. Niki pripun melebas? Isih, iya. ya. Maju mundur. Maju mundur. Dadi madep ngetan. madep, Rene, Bos. Madep rene. Lah nyapa lo sampean iki lho? aku tak roh wajahe. madep rene. Sik, sik tak ngomongi cah nom-nom. Eh, HP-ne lho ndang dianu. Kesempatan ngene iki disoting. Engko nggo delok-delokan arep turu. <laughs> Aku ndek loro wis ana. Yo, ya, Mas ngarep. Wah, iki sing ngarep iki. Ayo coba lho. Eh, Dik, kamerane lho, Dik. Mas, Mas, tak mung. Iya, Pak. Masuk dek. Anu ki yo eh, instruktur dari pimpinan. Komandan klepon. Komandan tangannya sing sitok nih batuk ini Pak. Wah. Oh, ah. ah. Niku batuk sing oh ya batuk ini ya batuk ini. Oh. Bathuk iya kene tok kok iso di pas nih pas nih Ah, iki nih ini loh Nah, oh, gerakan iya. sama seperti awal. Ya yuk, yuk. Sama. Benek di benek nase eh, eh, eh. Wah, itu lho apa padahal iki padahal. <laughs> Wah, aku tak ndelok kok kene lah. Sing Degek, degek, mendak. Mas jinggot. Cerok. Saum. pamah tetep. lo, ayo. Langsung yuk. Ya ya. Jangan seneng cah nom nom seneng. Tanpa mundur dewasa angkat. Percil, awas lo. Langsung yuk, percil ben marem yuk. Hmm. Tante nih. Eh gerakno gak padha karo aku ya. Piye nek awakmu Aku nang grek bar tak cewepetne aku. Piye? Ora butuh kae kae. Ora gerakno kowe setruk eh tak cewepetne. Iki lah jare sing awal alon-alon terus angger awal terakhir. Alon-alon langgar arek bar. Dipraktekke kok awal dhisik. Ora butuh kae. Ora butuh kae kae. Ora butuh kae kae. Ora irama kowe. Lah aku tarah gak iso. Oh, ini lho goblok iramane iki dipasne. Masa lanang ya kudune ngene apa sing ngarep, Bos? Hmm. Di memburane apa dijak? Sikile lho, sikile sing tengen maju. Lah sikile sing kiwa aku lho gawe rene. Oh, tak idek cengelmu lho ngono. Ora ben lucu nah. lho Mas. Ayo. Alon-alon. Lho. Ora butuh kae kae. Lho. rusak kok. Mas Becil. Eh. <laughs> Ya diresapi lah. Ya, eh dek, aku tak tahu tak gaya halus ini keturun. Piye piye piye menggaruh piye. Tak gawe padha ngono lho aku lah kok bablas turu. Kaya rumah saku e cah cengok. Wih kaya dewe kudu matur nuwun delok nek mau VIP lho nek kene mau. Lah lah ya ro 1000 lho iki. Lah nek kowe ya ngono wi seneng lah nek aku ya ora mungkin iman kuwi kuat aku jebolan pondok kok padakne. Uh, uh, uh, pondok bersalin nek mbok omongne kacane kowe Ya paling tidak aku mewakili dagelan soleh seluruh Indonesia ya ora mungkin bakal kengguh nek trimo harta tahta wanita kanggo kok iman itu harus. Dites ngadeko ngadeko kek. Cangkeme iki tenan apa mung etok-etok? Kuwi lambene puasa. Iman itu sudah terdidik dan terlatih. Iman pondok, pondok. Paling tidak ya ora mungkin. Bakal kengkuh marang. Percil. Napa? Sampe ning kono yudha ning kene. Ayo jajal. Ayo kene lungguh. Aku kesabapan ning geblak kok. Ayo. Eh, Kelubuk ing mina gebyare kentis kuning ora bakal aku kengguh marang apa wae. Wis lungguh, wis lungguh. Teng pundi? Ning kono. Ah, lungguh, madep Mbak Lilis. Balah, iman iki kaya aku nih lho, contoh dagelan soleh. Ayo, Lis, ben mau. Ulur kambang terakhir. Mati pirano. Ora butuh kae kae. Yo. Ora butuh kae kae. Ora butuh kae kae. Ora butuh kae kae. Butuh kumbo menyambut gawe. Ora butuh apa-apa. Sik sik sik sik. Aduh. Oh. Kowe ngomong apa? ngomong o iman. <laughs> Ya cok cengelmu tapi kok eh, rumang saku kok. Uang gak cuma itu kacane sih larung tahu ngerasa nih. Iya. Ora, jari ini mau kuat kok terus geblaki rumang samu gini biasa sawangane. Biasa nih kuat toh. Lawe raro sok ngarep kok. Ya seruh oh, nol. Oke tok kerembu kerembu. Aku mau jatuh kok ngarep kok. Lo, ah, mau kemana kamu? Sini aja. Iki bocah seneng aku sak meneh-meneh lho, Bung. Anak abot iki, Bang. Abot tenan. Ah. Iki anu namanya sinten, Mbak? Lilis. Lilis. Kenapa dinamakan Lilis? Line cilis. <laughs> Line cilis kowe karepmu lho. Ali-ali. Eh. Ali-ali. Ali-aline pating mentelis. Lah, saya kepanjangane lho, Mas. Lilis siapa? Karnali. Lilis Karnali ya, karena li itu tadi. Ya, iya iya, karena li yang menelis itu tadi. Lah, agak maju Akhirnya sedikit Lilis. Begitu, Dek. Uh, mohon maaf Mbak Lilis, uh, eh, single ya? Kok tahu? Oh masih single? Ini gedabel. Lah, lah. Ya cok cengel tenan seneng mas ya. Aku ki pengen gandeng nak karo ki iki wis Oke silakan. Wis wajah ki kesukaan saya. Wajah keibuan. Iya. Kaki kesebelasan. <laughs> Eh. Mohon maaf Lilis. Ya. Tang, tang, tangan kamu yang kanan mana sih? Eh, kanan. ini. Ini nyapa tuh gue tapuk lambungnya. Ben, ben lucu deh masih tangannya. Ah. Nun saya beli bu. Heeh. Sekedik mau nangsal. Ya. Lah lah dangu yang salah. ini gini lho dek pena itu tidak gila ini gini dek bisa <laughs> ngelus ngelus tangan ngelus ngelus tangan ya li opo-opo, dalang debok tok wih semengi galak ya semengi debok tok lah iya tapi nek dagelan ah. tangan ya mak mak mak mak apa nek karo sinden les <laughs> lah jangkrik langsung ini lah gilti gak mungkin apa lah les ya ngkau ini gurih oh, les Wah, oh, anakku tuh. wedan. Ayak tangan koyo banci. Ya tara yo anu ben lucu kok ben ngene. Eh nadane Mas, nadane Mas. Hei. Hmm. Hmm. Ya ya ya ya ya. Nah, gak iso gak iso awakmu gak iso gak iso. Eh. Mas Boy. Baru tahu aku. Itu asli ya? Asli. Masa sih? <laughs> asli ya benar ini kalau asli apa palsu? asli apa mas? Asli. Asli. lah asli apa asli. Eh ngomong ono ajudane Pak Sahri lu kon ngetok rambut ya, jambai. Angkrik. Eh nadanya? Hmm. Waduh, Eh, aja turu ning arep lawang. Nyapa, Pak? Ndasmu pangan wedhus kok. padane ramban rasamu kaya ramban iki muskurane dilwatem himpa muskurane nek percaya matane matane matane matane yuda pece lawakmu lah ngono lho aku ki nembang tenan lho ra seneng aku keduren jangkrik keduren harga diriku jatuh ora ning ngono lho lak lagune nuwun sewu jajal-jajal sithik eh jajal sithik kuwi tok eh nadaku eh mas nadaku se Alah. Cantik. dirayu dirayu ngono <laughs> wi jenenge ya ora ngewongne wong lah wong telu paling tidak ya aku dadekno wit apa-apa <laughs> kursi kursi mas kursi kowe gelem dadi kursi ora apa-apa kursi wit kursi eh, ae dadi kursi wae kursi ae kok aku lungguh iso lungguh kuwi lho ora aku ora Kursi piye tadi? Kursi yang ini Kursi goblok. Nah, kayak aku tak nunggu neng kono, oh, Mas. Karena sing nunggu iki ya jelas. Nah. Ngene lho, Pak. Ya ora ning awakmu blengkung apa enek kayu kaya ngono kuwi. Wong iki kayu sengon Kita ada etake wong India pacaran ning kok taman, terus lungguh-lungguh ning roh-roh wis ta. Ayo. Madane muskurari ki wajah tumho nyapa ta? Kursi omong lho. Lah iya nyapa kursi omong. Meneng. Gungguani ki wajah tumho Zia jana jana Loh mas, kursinya penak ya eh, mas. Eh, sek, sek, sek, nyapa pak, sek. <laughs> Wih ngesai apa? Nyapa pak, neng surahku esok. Eh, ndul, ndul. Anu pak, kemang Aku mau HP tiga 3315. Lah HP empuk. wih HP kok karet Walah. Oh alah nah, batunya cacai peluru. Ayo tau mas. Batu rangge batu batu, ini ning jero. Aku ini meneng aja. Ya, meneng aja. Lah iya gue Wet kursi ya. Kursi mas omong. Nah, kursi nah. ki meneng aja Mas. Ayo. Hmm. Ore lamai tuh tau kerembuk kerembuk ngesorok eh. Eh? kok. koclok apa? Nyapa? Lah nyapa? Eh, kowe kowe nggawa buntut apa piye? Lung tangane tangane cekel tangane kacane ngene kok iso. Gue ini kok mubit mubit mubit mubit. Ndak kepet Jawa. Nang sak mene. Eh adoten. Lha kok ngadat yang ngelundasmu kok rumah sakmu. Pasari mangkel nek badhe lungguh kursi. Eh, eh, eh, wis entek, wis entek. Lho suarane enake kaya ngono lho. Sindene Pak Minto ya e ora nolak. Anyar lagi menang YouTube lagi metu iki. Iya iya. Iki mah tenan ranu lah. Nuwun sewu. Nah. Romo, niki mbok pilih nak nembang napa nggih lare niki sae Lah iki ora nolak nyacat, kualat maido plonga-plongo. Napa niku wau? Dasar ijik enom suarane apik degane kambil ijo. Bejane sapa sing duwe bojo nduk tenan. Degane kambil gading. Bejane sapa sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wong ora pengin ngetok lencir kuning merati sapa wong sing ora pengin melok. Betul Dik Cil. Masuk Pak Tuh. <laughs> Batumu loro. Jadi pancen cara tabuan beda-beda. Nggih. Kuwi Mas Yudo ki ya iso ngono ki Mas Percil. Lah lah ya kesageten lo gayan ketok. Angel Pak. Gayan ketok. Eh. Angel iki. Lah lah. Wong aku lulusan isi ya. Jurusan. Barang kok iso coba kan ngencake kok iso. Ngono-ngono. Eh ramen lho Mas aku. Masa aku sembarang kok iso. Sopo ra, <laughs> jajal ayo. gerajakan Banyu pinter iso aku ning Banyuwangi 3 tahun kok. Nyapa, Pak? Belajar santet. Oh iya iya. Mau ya bareng aku ya. Tiwas tak gawane pecut lho, Pak. Ya tak pecut nempone ra iso. Iso saged ku Oh pinter jebule, Bos. Saged. Ah. Berarti iso kabeh, Pak, sampean kesini. Ya iso kabeh. Tulung Agung ya iso. Ya iso. Pamane sentere kene ya. Lah lah ya kecil. Lampak kendang ya iso. Ya iso. reyok? Reok kecil. Kok ora nolak to kowe iki? Aku kok iso. Beh, kembarang iso, Pak ya. Iso. Dicontoni ya iso. Tapi aku mau Oh, <laughs> lama ta Pakmu? Iya. Awak mulai juket tambe kamu ya kaya bangsong. Heeh. Mas Bertil, iki ana pundutan saka dulur lanang Mas Eko MC eh, uga saka panjenengane komunitas PY Mania. Nggih, MC kondang niku Mas Eko. Nggih, Mas Eko. Nggih. Menika nggih, MC ingkang sampun dugi pundi-pundi. iki diwaca Bapak Suliani LPM selamat dan sukses atas terselaksananya bersih desa Mojwarum salam manunggal ayam tentrem mulya Lantinoto. amin. amin request campur sari caping gunung garap jenggleng kalian tembang tresno waduh dah dah dah iki siap siap garap iki caping gunung garap jenggleng mongko cah Luru. Oke. siap siap nah Lilis tak bagi karo Percil. Kula Imas tak bagi karo Yudo. Cocok. Kula senengan kula sing iya. bokong-bokongane gedhi ngoten niku. Kula kalih sinten? Eh? Kalih sinten kula? Wis karo iki ya. Nggih nggih. Turunan Pak Minto. Aminta <laughs> pian wae. Dadi ya? dalang. ya yo kaya ngapa diaturke pundutane saka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. LPMD. Cah-cah enak kancane nganu ra Aimu. Oke oke asik. Asik. Senenganku yang ini gede. Yo, ya, ini disik jendeng Mas Percil, yang apa? Siap siap siap. Lek dadi klangenan kaya ngono iki coba. Jenggleng enak tipis, petuk tipis ini paling ya kemplotak. Mas awake dihina lho karo kae. Balung iya, ora balung kok ya ora beda karo wong subur kaya awake ah, ah, dhewe. Heeh, kaya awake dhewe piye Mas? Mesti penak. Wong lak lemu, wong lak lemu ra roh tapi langsung mati. Paling tidak awake dhewe jalan-jalan ning luar negeri. Heeh, luar negeri. Tidur ning hotel berbintang 5 sing AC-ne waduh, wong anyep ngono ya. Awake nang ndi Mas Perce? Nang ndi urung dibayar kok. Eh. Ya nang ndi ngono sing mesra. Mbok sing mesra. sing mesra to. Belum dibayar aku. Engko lek dibayar tak omong. Paling tidak awake mlebu restoran, ha, aku restoran masakan, masakan, masakan sing enak paling tidak aku hamburger, hamburger. atau pizza dari Itali. Pizza dari Itali. Eh, enak. Oh, enak eh. Ngapa? Njaluk opo kowe? Awake makmu apa, Mas? Aku ya milih hamburger karo pizza. Tiwul nggonku oke. Ya Allah. Ya marai ya wong pelarat marai. Marat ya wis ngono. Tiwul wis sik karo awake dhewe. Beto karo awake dhewe. Awake dhewe engko ya ta numpak pesawat. Ora usah rebut perkara panganan sing penting jenglingane sing sembodo sing endi. Lah ya tetep aku ta tetepan wong aku paling tidak wong potongane ya heeh. Aku ngomong apa gede dhuwur ngomongmu rupamu kok sumpel bom dhuwur kaya rupamu apik-apik dhewe ae rupamu jeleng delok iki kadhang wis ngene Mas Pertil sing penting buktine jenengane sing sing kuat sing ndi ngono wae alah tetep elek di depan disio-sio sampean eh batase iki oke oke kuwi lho batase aja niat sampe kowe ngelompat rene tak gecek bojomu ngelompat rene tak tengi kowe ha aja to Mas Kok ditengi piye to? Pikirane wis elek, pikirane mesum. Mulane kok awake cilik seksi. Kakean sek kurang gizi. <laughs> Iso deh. Ancak, gue gelem aku ancak aku langsung. Oh, oh, gini ya Mas ya. Itu piye? Ini loh. Masuk. Seneng neh ngono ae. Sabi Sing wedok kerminen. Napa? <laughs> Bolak-balik ngene. Bene wis tau bareng. khawatir goblok. Aja sampai khawatir. kalah karo tonggo okay. sebelah. Oke okay, sayang, pasti aku tidak akan mengecewakan. ayam Dari do. belakang dong. Dari belakang. Mendek, iya mendek. mendek. Bokongnya diunjukkan, iya keluar. Urung-urung kok masuk, keluar. Masuk, Cepet metu aku. Masuk ya, keluar. Jangan <laughs> ya, dong Mas. Oke, okay, oke. Okay. Yang memajang. Siap, siap, siap. Yen memajang. Oke, aset. Nah. Wes wes wes. Nyapa kok adoh-adoh Mas? Enggak mesti gelek. Aku nyedek-nyedek gedekku. Oh. Tak inceng kapok kowe malah. Ceng malah. Jana. Yeah. Samamu kakek macang ancang. Sokor. Kelotak. Baleni, baleni mas. Memacang nganggo janur. Janur. Demen pas tanggapan lanu tak kei nyeket ke po enak e. Awakmu ki raiso. Awakmu ki raiso. Masa contohnya kaya aku. tenan to, Mas Percil yo. Siap. Lah kok iso lho. Iso wong melarat. Wae waton. Ya ndak Lis. Iya. <laughs> Kembang. Iya iya iya iya. Suarane anu kena gejala mengi. Bene bene. Tar sisik ya, Dek. Nek asma, aja kon udan-udanan kok mengine kumat Sing penting muni. Gunung Ridho Fatun Ya ta. Lase, dilase. Lah nek trimo tok dong tok dong ndang dintu-dintu celeguk-celeguk. Aku ya iso. Ana ya iso ngono kuwi. Jalang kowe engke piye, Jal? Tok dong tok dong. Ya ora iso. Ana Ridho Fatun minang lima. Resik se. Dang dang dang. sungguhane kene ya. Eh, bojone sapa tak? Ya eh, cok. Ora muni panggan ora gathok. Karo iki lho ketok. Ora muni. Tang gentung-gentung. Kok panggan ora muni Tang kentung, kentung Mbok menawa iki muni karek sitok. Dong, tang kentung, kentung Lah di ijalan karo tenek ya? Gon kuwi khusus tuwek-tuwek. Ngono lah golek tuwek mbulur sok akeh. Sus ra apa-apa, ra apa-apa khusus tuwek. Kamu sing karo nggo publik. Hmm. Sampai nak karo tenek kena karo anakku kok nak kena. Lah kono setrume gede. Setrummu mendrip-mendrip. Ben gede piye carane? Ya dites. Di e. Tes nesik tadi nggonku. Ya kene ta? telung jam lah jadi jadi apa? apa? Ya, cangkem gua eh, aku di bucu gua blok aku jajal teh eh ayang ngecel oleh ndak? aja eh? timbangan rakan yang tinggi lho aja ya rapopo tapi ya serapopo deh rapopo deh aku tak karo iki ya deh rapopo gua karo sing ya? ya geliak-geliak wacan kecandak deh rapopo germet jajal jajal oleh tang tang tang anak mbak disi mbak menawa aku gua bacot nih iso deh lah iya lah iya iki biye Kamburi mas? Iya kamburi ya. Ha, ini lah alah mandak ngono kok dadi ana gak melok dek aku pendek aku gak aku lah ya aja ngono ta aku iki entang gintung gintung malah kena sip <laughs> Oke. Ojo kak. Eh. Dang gintuk gintuk. Hei. Masuk. Salaman. Padha. Wes aku iki sesuk tak rabine. Hei. Lah aku lak kakean mbok ngono nek iki munggah nembang karo terus mlaku ning ngene padha. Ngenyak apa? Ngenyak we ngenyak kowe. Ngenyak urung tau dilangkai iki. Ora ora ora. Ora wis tak jebol bahasaku. Gah. Pacitan. Iya, Dek. wis dilekasi kancane dhisik ya panggah kemlotak. Ado ora waca waca ah. Iya eh. Sip. Wis ning kono. Rumah saku kok kono sing pojok mbok ge pelampiasan tok to rumah. Ya dek tak apa-apane yo ngene tok lho dek. Puasa. Bandar Landar ji iar nanti. Lah kok mandar muga kon nembang. Ya lho polsek. Sampingannya oke virus dhewe Sampingannya sampingane ya helme penonton. Ya andar maling wis komplit. Panasudang. Panasudyan aling aling aling minumani alusan mas taping kuno jadi jumeneng Mbak Emas lenggah kentias sing obake